Îți mulțumesc, Iisuse bune, pentru tot ceea ce mi-ai dat. Atâta doar îți poate spune, micul meu suflet luminat. Ce altceva aș fi în stare să fac să spun spre mulțumit. Pentru un dar atât de mare și atât de sfinte bucurii,